สุริยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ โอติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ สุริยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ โอติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิสุริยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิอาติยมปิพุทธังสระนังคัจ ฉามิตาติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยมปิสังฆังสารนังกัจฉามิปาตาติปาตา เวรมณีอิขาบะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกาบะทังสมาธิยามิอาอินาทานาเวระติสิกขาบะทังสมาธิยามิอาอินาทานาเวรมณีสิกาป มิตามิสุมิจาจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจยาคุมาทัสฐานา เวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิสุราเวรยะสัจสมาตตานา เวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญญาสิขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสมนา තීරය නනි බුද්ධිඥාන්ති සත්මා තීරං විසෝධායේ ආතු යථාවරි වහා පුරා පරිවෙනි සාගලං හේ උමේ වස්තෝ දිනං වේතනං උපකම්පති ඉති සංපත්ති සංතුම්මං කිමේ වහසමිති සුභේන උරේන සංගපාචන් හෝ පන්නරසෝ යථාමනි ජෝතිරසෝ යථා සප්පිතියෝ วัตันสัพโลโกนัตถุมาเตปวัตวันรายโยตุขีที่คายุโกวัตปีติโยวัตันสัพโลโกนัตถุมาเตปวัตวันรายโยตุขีที่คายุโกวัตปีติโยวัตันสัพโลโกนัตถุมาเตปวัตวันรายโยตุขีที่คายุโกมาพิวาทนสีริสนิจังทาปัจจายโนตตตาโลธรรมาวัตันติอายุโนสุขัง พระรังมหาการุณิโอนาโถอัตตายตายสุขายตะปปานินังบุรสวาบาลีพระพะปโตสมโพธิมุตมะเอเตนะสัจจวัชเชนะมาวุตุกัปูปตวาคาเลนะทันติสปัญญาวัทันยูวีนมัจจราคาเลนะทินังอริเยตุกุตุกุเทตุกาทิสุวิปัสนะมนาตัุราวุตเตนะกินยานโมทันติวยาวจังกรุณ ยัตวาทิโนทัตวาเออปฏิวานจิตโตยัตตินานาพลังปุญญานิพลโลกัสมิปฏิทาโหติปานินานติหักโตเอปัญญานังขังธรรมังชานสังฆเกตุเกปัญญานังขังติเยอนุสเรอเกตเมปัญญานังนาภูเมตุเกตเกสังเกปัญญานังปุญญาเกเตอนุสเรตเยทานังทัตตังขังปุญญาโห ร่างกายจิตวันโนเดโสจิตติทุกขังรังอคันสถาตาเมตาวีอคัธรรมธรรมัยโตเทวภุโตมนุโสอาคัปโตปุโมทสิปันนานังอคังธรรมังชานสังอเขปเทปันนานังรักจิเนเยอนุตระอเขธรรมเมปันนานังวิหาภูนเมตุเกอเกสังเกปันนานังอุญญาเกเตอนุตระตุเย ทานังอัตตะตังปุญญาโนสติขตังอายุวันโนเจยโสกิติทุขังรังอัคคัสสะธาเมธาวีอัคคัธรรมธรรมายโต ติติยาสมิงมเดเสกับเตติวาสัมปันทิสิชาติโยสีรวันเตตโพเจตวาสัญญเตธรรมทายโนยาสถาเทวตาหาสิงทาสังขัสิมานิเตตาปูชิตาปูจิยันติมานิธามานยันตีนังตโตนังอันคัมปันติมาตาพุทังโมรสังเทวตานุคัมปิโตโกโสตถาปัจจานิปัสสิยานี นาภูธานิธรรมากตานิภูมานิวายานิวันตริเทสังเทวภูตาตุมนาโวนิอทโปิตากัจจานุนันตุภาติตังตุภาติตังจิตติปิโลมะเทวุคุณเยจะตุปาทะลังอปาปังธรรมโมเทตังอนุกาลกานังอัตมาอิภูธานิสามเมตตาเมเมตังกโลธรรมนุสยาปทายาทิวาจรโต ยาลังที่เยปนิงปัจโจกาลังอภิสังขปานาเตโขมนุสาตะนุคานุภาวาภูทาวาเสเสนมิติภาญาติสมาธามนุษย์เยียาตาตัดสมัยเอรักกะทะปมัตตาติสทาติเมสมาธิเมยาติมิตาสขาตเมเปทานังทักกินังทัตถาภุเพ จตมนุสรามในภูมินางวาโถกวายาวัญญาปริเทมนานทังเปทานมัทฐายเอวังติสันติยาโยยันจะโคตรกินาทินนาสังคำนิสุปฏิติตาทีกรัตทังนิสายัสสะฐานโตปะกัปปฏิโสยาทิธรรมโมจายังนิทัตติโตเปตานภูชาจกตาภิกาลาพลัญญภิกขุนมนุปทินนา ุุเหกุญยังกตุตังอันรักประกันที่กับปุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะจินตสังฆานุภาเวนะสัพเพเต โลคาสัพเพเตวิยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตวาสัพเพเตสุนิมิตาสัพเพเตมังราวินัสันทายวัตโกนานาวัตโกติปิวัตโกยตวัตโกมรวัตโกวันวัตโกตุโกวัตโกโหตุสัมปทาทุกขโลกัปยาเวระทุกขัสตุุปัตวาเนกา อันตรายาภิวนันตันอุเตยสาเยติตินามลาภังโตทิภาคยังสุขังพลังสีกายิตวันโนยังโกกังวุติเจตวัตตวัตสาจะอายุสิติวติติสวันติเตวัตุสัพพังพลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพิชาสุภาเวนัสนาโตที บวนเตทุกิสัพมังรามลักขันติสัพเทวตาสัพธรรมาลุกอาเวนะสถานโลกีบวันเตทุกิสัพมังรามลักขันติสัพเทวตาสัพพสังฆาลุกอาเวนะสถานโลกีบวันเตเตสังทีขายุกามหาเตชามหาปัญญามหาโพคามหายัตา ัญจะโนวันติงตาโสรัตตะอัตระตีตีเยติทิธนามราพังโตติภาคยังขังพลังติวิอายุโยวันโน จะโพกังวุติทวาตัตวัตตาจะอายุเจเจวติทิมวันปุเตตังติทิธรรมังติทิตังคังติทิตัพพติทิมวันปุเต